لا لن علينا لا لن لا لن علينا لا لن لا لن علينا فرددوها الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله الله أكبر فتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردد في الربا Kazivanje o Hanzali, alaihissalam. Od naroda koje je Allah uzvišeni u potpunosti uništio i upropastio su stanovnici Resa. Uzvišeni Allah kaže I Adu, i Semudu, i stanovnicima Resa i mnogim generacijama između njih. Svima smo primjere navodili i sve smo potpuno uništili. Thank you. stanovnici Resa su živjeli u mjestu Felč, na sjevernom dijelu današnje Saudijske Arabije. Muhammed ibn Hasan en Nakaš kaže Stanovnici Resa su imali jedan bunar koji im je bio dovoljan za piće i navodnjavanje zemlje. Njima je vladao jedan pravedan i čestit vladar za kojim su, kada je umro, mnogo žalili. Nekoliko dana nakon njegove smrti, šeitan im se pokazao u njegovom liku i rekao Ja nisam umro, nego sam se od vas bio malo povukao da vidim kako ćete postupati. Oni su se tome puno obradovali, a onda im je naredio da između njega i sebe postave zastor, pa neće nikada umrijeti. Mnogi od njih su to povjerovali, podlegli iskušenju i počeli ga obožavati. Tada im je Allah uzvišeni poslao vjerovjesnika, koji im je objasnio da im iza zastora govori šeitan, zabranjujući im da ga obožavaju i naređujući im da obožavaju samo Allaha uzvišenog, koji nema sudruga. Esu Hejli kaže, njemu je objava dolazila u snu, a ime mu je bilo Hanzala ibn Safuan. Napali su ga, ubili i bacili u bunar. Nakon toga buna je presušio, pa su patili zbog žeđi, nakon što je vode bilo u izobilju. Drveće im se uslijed suše osušilo, usjevi prestali rađati, kuće se porušile, pa su nakon udobnog života morali iskusiti surovost i nakon zajedništva razjedinjenost, sve dok nisu do posljednjeg uništeni. Njihova staništa su zaposjele divlje životinje i džini. تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نظى كلما كلما كلما كلما, كلما studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevoz značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života shaba i iz života tabiina kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audiokasetama i CD-ovima kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije građaše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543. Studio Sebil. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ولا صرف الزمان حبها بالأضلوع وهواها في كياني ليس تمحو